رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega i neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji u dobru slijede do sudnjega dana. Draga braći i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neka je Allahov mir i blagoslov na sve nas i molim uzvišnog Allaha da spusti večeras na nas smirenost, da nas obaspe milošću svojom, da nas okruži melekima i da nas spomene u društvu koje je kod njega, dakle u društvu meleka. Amin. Molim Allaha da i ova večerašnja noć i tribina subogu sela bude povodom još boljeg poznavanja naše lijepe vjere i večera se pogoda na ovoj tribini iz oblasti hadisa Čućemo jedan tako sadržajan i lijep hadis, a da podsjetim poslaniku sallallahu alaihi ve je od posebnosti kojim ga je Allah izdvojio u odnosu na prethodne poslanike, dat mu je i kako je rekao u titu Dželami al dat mi je sažet govor. da je sa malo riječi govorio puno. I doista ćemo to i večeras vidjeti. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها أبو مالك أشعري kaže da صلى الله عليه وسلم ركعه Ovaj prevod, kao što znate, još uvijek na tribini Putevi spasa iz oblasnih hadisa čitamo dijelo Esunne od Rahmetli Mehmeda Hanđića i molimo Allaha da mu se smiluje i da ga nagradi za trud koji je učinio i da na taj način kroz našu ulemu koja je nekada živjela i djelovala na ovim prostorima približimo i naravno vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da vidimo kako je nekadašnja naša ulema prevodila e, ovaj hadis. Pa Mehmet Hanđić Rahmetli prevodi na sljedeći način. Čišćenje je veliki dio imana. Riječ alhamdulillah, hvala Bogu, puni miza, to jest sasvim je kod Boga velika i za nju ogromna nagrada ima. Riječ subhanallah i alhamdulillah, slava i hvala Allahu, napune prostor između neba i zemlje, to jest ogromnom nagradom za njim. Namaz je svjetlo muslimanima na ovom svijetu, jer im osvjetljuje srca, a bit će im svjetlo i na budućem svijetu. Milostinja je jasni dokaz da je čovjek musliman jer da nema dubokog uvjerenja ne bi žrtvovao novac sa kojim se čovjek vrlo teško raste. Strpljivost je sjaj koji čovjeku krči put u tminama i mukama ovo svjetskog života. Kur'an je jak argument za ili protiv tebe, to jest, ako se vladaš po njegovim propisima, bit će za te jak dokaz, a ako li griješiš, njegovim propisima, onda je jak dokaz protiv tebe. Svaki čovjek radi i trudi se. Ali će neko otkupiti dobrim poslovima sebe i svoju dušu te je osloboditi, a neko je prodati i upropastiti. Rahmetli Hanđić samo kratko kaže i ovaj se hadis nalazi u muslimovoj zbirci hadisa mislim da je doist, dosta jasan i da mu ne treba dodatno tumačenje. Da ga Allah nagradi, znači je ovaj 23. hadis u zbirci Es-Sunne, koji je u slijedu onoga što je on naveo, eto vidite, smatrao da bi ne treba dodatno komentarisati. U želji da evo na ovom našem večerašnjem lijepom skupu približimo određene segmente i ono što mi je posebno drago, a što svakog petka na džumi i napomenemo, da je tribina Subulu Selam putevi spasa prilika za porodični izlazak. I drago mi je da imamo dosta i naših sestara i dosta omladine, da muškarci koji imaju priliku u petkom slušati, čuju svake sedmice nešto novo ili ponove ono što su ranije znali, ali nam je vrlo važno da i naše sestre, naše majke, naše kćeri, da imaju priliku i evo na ovoj tribini mi ćemo ako Bog da tretirajući razna pitanja koja se tiču naše lijepe vjere, nadam se pomoći na jedan praktičan, koristan, konkretan način da još više volimo i cijenimo svoju vjeru i što je najvažnije da je se onda i prisnije i iskrenije pridržavamo u životnoj praksi. Da živimo islam koji je došao s ciljem da izvede ljudski rod iz tmina neznanja na svjetlo znanja iz tmina obožavanja idola i božanstava koja ne zaslužuju da budu obožavana i da se kroz islam pravilno shvati obožavanje jednog Allaha, la ilaha illallah, mimo kojeg drugog Boga nema, da niko ne zaslužuje la da bi haqqin illallah Niko ne zaslužuje istinski da bude obožavan osim uzvišeni Allah. Da bi došli do te spoznaje, evo vidite, u ovom hadisu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže et tubur šatrul iman. Čistoća je dio imana. A Rahmetli Hamčić kaže veliki dio Čistoća znači, se dijeli na dvije vrste. Fizička i duhovna čistoća. Fizička se postiže tako što vodimo računa da prije obavljanja određenih ibadeta uzmemo abdest ili po potrebi gusu ili u nuždi tejemnu. I prvi uslov za namaz jeste da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati. Ono što nas, vidite, naša lijepa vjera podučava jeste da je musliman, svakako mislimo i na muškarca i na ženu, da su dužni voditi računa o čistoći i vanjskoj, ali još bitnije i o unutarnjoj čistoći. Vanjska čistoća se postiže putem vode i mi ćemo, ako Bog u narednom petku na tribini putem iz spasa u sela imati magistra Hamida Indžića koji će nam nastaviti iz oblasti fikha govoriti o svim detaljima koji su nam bitni i potrebni da bismo ispravno pristupili i badetima, a večeras napominjemo da je vrlo važno da se muslimani u vremenu u kome žive odgovorno ponašaju prema blagodatima kojim je Allah dao. Da vode računa o čistoći, ne samo svog tijela, ne samo odjeće, ne samo prostora ili stana gdje stanuju ili kuće, nego da vode računa i o čistoći sredine u kojoj žive, naravno da vode računa o čistoći i vode koja protiče kroz njihovo mjesto. Tako da pokret zeleni, ima sad u svijetu pokretovi zeleni što štite prirodu, zar nismo mi najpozvaniji da budemo zeleni? Da budemo od onih koji će te blagodati koje nam je Allah dao, a pogledajte kako interesantno, sve što je na izvoru dar od Allaha čisto je. Koju god vodu pogledate na izvoru, bilo da je manji izvor ili je potok ili je rijeka, sa izvora je čisto. Samo što se ljudski rod kasnije potrudi, nažalost, svojim nemarom da zaprlja, bilo da u te vode ubacuje fekalije ili plastiku, vidjeli ste sad, dakle, nešto što se teško razgrađuje zato je odraz naše vjere čistoće Jer čistoća je dio imana. Zato je bitno da povedemo računa o ovoj fizičkoj, vanjskoj čistoći, ali isto tako i o duhovnoj koju postižemo namazom, koju postižemo i sadakom, jer uzvišeni Allah naređuje da se uzme i metak kada dosegne nisa, nije dobrovoljno, nego je hud u obliku naredbe Allah kaže hud min emuali, uzmi iz njihovih imetaka sadetaten, zekijak, tu tahiruhu, da ih očistiš, o tu zekijim biha, i da ih uzdigneš na veće stene. Dakle, i izdvajanje dijela imetka je čišćenje. I na taj način ćemo postići i veće stepene. I čistoća u svim segmentima za nas je vrlo bitna. Ovdje na našim prostorima kažu, ima poslovica čistoća je pola zdravlja. Koliko je značajno za zdravlje čovjeka da vodi brigu o higijeni, o čistoći i mi djecu u od malih nogu učimo da znaju kada trebaju ruke prati, nokte podrezivati, e, kada, i kako trebaju voditi računa o higijeni svojih usta, zuba i tako dalje. Dakle, e, sve generacije muslimana neprihvatljivo je i vrlo čudno kad vidite nekoga da vam se nasmije, a ono pola zuba nema. Ili samo dijelovi koji godinama stoje polomljeni. Muslima ne bi trebao to da dozvoli sebi čistoća i usne duplje i usana i tog dijela zuba vrlo je bitna. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao Leula an ala da se ne bojim da će biti teško po ummetu. Naredio bi im da koriste misvak inde kulli salat prije svakog namaza. I u drugim predajama i kod abdesta. Dakle, pet puta bi trebalo prati ili voditi higijenu, računa o higijeni e, zuba i na taj način da imamo zdrave zube. Da preko zdravih zuba onda imamo ovdje i zdrav želudac i kompletan organizam. I sve su to segmenti koji su međusobno povezani. Da vodimo brigu i računa o čistoći i ruku svojim, a onda preko ruku i ostatak tijela. Jer ukoliko ne budemo voditi računa, i fizički ćemo oslabiti, a onda sa tim imamo e, negativne posljedice, a s druge strane putem namaza koji je duhovno uznizanje vjetnika, mi svakodnevno čistimo svoju dušu. Jer kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe, a to je tako lijep pristup, kada mi pred kućom nekoga od vas tekla rijeka, kojoj bi se pet puta okupao, da li bi na njemu ostalo prljavština? Oni su odgovorili, ne bi Allah oposlati. E takav je primjer pet dnevnih namaza. Es salavatul hamse, wal džum'a ila džum'a, wa ramadan ila ramadan. Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, brišu ono što je između njih od malih Milost našeg stvoritelja koju je iskazao u ljudskom rodu jeste upravo da nam je propisao određene ibadete putem kojih možemo postići čistoću. Čistoću vidite i fizičku i duhovnu. Jer i namaz, i post, i zekat, i hač imaju sve ove segmente koji će nas i fizički i materijalno i duhovno uzdići, očistiti, oplemeniti i naravno da ćemo onda biti mnogo stabilniji, mnogo bolji i mi kao pojedinci, a nakon toga i za zajednicu u kojoj živimo. Walhamdulillah temle umiza. Zahvala Allah. Kazati Alhamdulillah. Hvala ti Allah puni miza vagu na sudnjem danu koja će vagati naše Pita Pitali čovjeka kako si, a on kaže Alhamdulillah. I odoše dalje. A ovo ovaj što je rekao Alhamdulillah kaže, oni misle da mi kada kažemo Alhamdulillah da nam je sve puta hvala Allahu da smo zdravi, da nam je sve u redu. A ne znaju da mi kažemo alhamdulillah i kada nam je dobro, ali i kada nam je teško. I kada smo zdravi i kada smo bolesni. Da mi uvijek kažemo alhamdulillah. Jedan naš džemata je to shvatio, pa kad onda pitamo kako si kaže alhamdulillah nisam dobro jer ima bolesti e, od šećera i tako dalje, ali on uvijek kaže alhamdulillah, nisam dobro. Ipak da kaže onda kako mu je stanje. I ovo ovaj je želio kazati, oni misle i otišli su tako, zato što sam ja rekao alhamdulillah, da sam i zdrav i da mi je sve potrebno. A ne znaju da kada kažem alhamdulillah, da ja kažem alhamdulillah i kada sam zdravo i kad sam bolestan. Jer vidite, biti zahvalan Allah i kazati alhamdulillah, to će ispuniti vagu, mizan. A nakon toga, subhanallah, alhamdulillah, temlani, au temle, pošto se e, ove riječi u dvojini su, znači može i da pune i e, dva oblika, ma bejne se navati A izgovarati slava Allahu i hvala Allahu pune ono što je između nebesa i zemlje. Subhanallah, alhamdulillah. Zato, braćo i sestre, treba što više izgovarati Subhanallah i Alhamdulillah. Jer Allah kaže وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ A ako budete zahvaljivali ili ako budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Sve što imamo dari od Allaha. A Allah brojimo wala in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha da brojite ovdje interesantno upotrijebljena je jednina Allahu blagodat jednu Allahu blagodat da brojite ne biste mogli pobrojiti samo da insan razmišlja o blagodati vida samo blagodat vida koju nam je Allah dao pogledajte danas vrlo često Najđemo i u novinama i na televiziji i na internetu pozivaju da se uključimo u humanitarne akcije skupljanja sredstava za operativne zahvate nekog koje je obolio od bubrega ili koji je obolio nekih bolesti. Subhanallah. Pa kaže, operacija košta vani 40.000 eura ili 100.000, 120.000 eura. Mi nismo svjesni koliko nam je vrijednosti Allah dao. I obično čovjek zna cijeniti zdravlje tek kada ga izgubi. A koliko je bitno da budemo Allahu zahvalni u momentima kada nam je lijepo, u momentima kada smo zdravi, koliko je bitno da tada budemo iskreni u svojoj zahvalnosti da bi nam onda Allah pomogao kada nam bude teško. Jer poslanik sa kaže Znaj za Allaha fi rahai ja'rifke fi šidde kada si u dobro pa ćemo znati za tebe kada ti je teško. I čovjek pošto ne vidimo da ova slava Allahu i hvala Allahu puni prostor koji između nebesa i zemlje. Da mi to vidimo, vjerovatno bi mi drugačije postupali. Ljetos kad smo bili u Istanbulu, u Topka Kosaraju vidjeli smo dijamant koji košta 150 milijuna dolara. To je veličine jajeta, kokoši jajeta. Da neko kaže, ko će dati 150 miliona dolara. Da uzmete dijamant koji se kopa iz zemlje. Šta su vrijednosti u našim glavama i šta je to vrijednost? Prije neku noć isto je bilo da je prodata neka slika umjetničko djelo, isto tako za sto i nešto miliona dolara. Kao za sad u svijetu najskuplje prodano umjetničko djelo. Šta ljudi sebi umisle da su im neke stvari vrijedne, da je to nešto što je za njih bitno i za što su spremni izdvojiti toliki novac. A pogledajte kako je nalaz Allah počastan. Da ne morate trošiti velike novce, da ne morate čak se ni fizički oznojiti, da izgovarajući svojim jezikom subhanallahi walhamdulillah, kod Allaha imate ogromne će se to puniti, pune prostor između nebesa i zemlje. Zato neka nam je stalno na jeziku Alhamdulillah, Subhanallah, da stalno je ono Subhanallah i bihamdihi, Subhanallah azim, to su dvije riječi koje su lahke, habibetani ala lisan, habibetani ala rahman, lahke na jeziku za izgovor. Dragi milostiv Allahu, a thakiletani fil mizan, teške na mizanu na I mi smo čitajući eterlibu, terhib, i upozorenja, nailazili na sve one predaje koje su poticaj nama da jezik svoj zaposlimo, da što više Allah slavimo i veličamo, da ga nikad činimo i da na taj način možemo steći veliki, e, veliki selak, veliku vrijednost i veliku deređu. O salatu nuru. Namaz je svjetlo, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam. U toku noći, kada putujemo, zamislite da trebamo voziti automobil, ali nemamo svjetlo. Koliko bi se insan napatio, ako hoće da zdrav i živ stigne na tako? Jer u toku puta imate i krivine, imate i grupe imate svašta nešto. Što ako imate svjetlo, vidite navakat i onda izbjegavate vozači, to dobro znaju. Međutim, ako nemate svjetla, onda vam se svašta može dogoditi. Namaz je svjetlo. U ovoj predaji poslanik sallallahu alaihi wa sallam namaz poredi sa svjetlom. Da onaj ko hoće da dunjalučki život provede uspješno, bez teških posljedica, bez velikih padova, bez opasnih padova, neka čuva svoj namaz. Jer namaz je imadu din, stup vjeri. Ko klanja namaz, taj čuva fakat čuva svoju vjeru. Omen te rakeha a onaj ko ostavi namaz, taj ruši vjeru. Zato nam je važno da od malih nogu našu djecu naučimo i podučimo namazu, da već od desete godine oni redovno obavljaju namaz da bi kada budu mladići i djevojke, kada budu kasnije zrele osobe, da je namaz nešto poput odjeće. Jer onaj ko je naučio klanjati namaz, ako mu se zbog bolesti ili nečega dogodi da slučajno propusti jedan vakat u vrijeme, on osjeća ogroman nedostatak, da je nešto propustio, da je veliko, jer ne može sebe više zamisliti bez namaza. To je sistem, to je način života, to je nešto što onda postane dio tebe i ko nauči, vidite da, da to svjetlo bude uvijek uz Zato je namaz toliko jer onaj ko klanja samo dva puta godišnje, Bajrame, ili ko klanja sedmično samo jednom džumu, nije to dovoljno. Jer svjetlo nam je stalno potrebno ako je oko nas tmina, a mi doista u životu na ovom svijetu imamo toliko iskušenja i duša koja teži zlu i šeitan koji stalno čovjeka nagovara i odvraća od pravog puta da bi se uspjeli sa svime time izboriti, potrebna nam je dnevna doza u 24 sata duhovne hrane i svjetlosti, a to je namaz. I to namaz vidite u pet različitih intervala u kojima čovjek, ako ima neku slabost, kad se abdestiš, dođeš u džaniju, obaviš namaz, i ne pomišljaš više da uradiš nešto što ne valja, a što je možda šeitan pokušavao da ti ubaci. Osadetatu burhan. Sadaka je jasan dokaz. Subhanallah. Jasan dokaz čega? Sjećate se prošli petak kada nam je doktor Zuhdi Adlović prenosio predaju u kojoj poslanik sa kaže da su se meleki zadivili kada je Allah stvorio nebesi i zemlju. Pa kad su vidjeli su tu snagu, pa, pa su pitali ima li ništa moćnije od brda, jer su vidjeli brda velika, ogromna, ono što se vidi iznad zemlja i ono što je pod zemljom. Svako brdo ima isto toliko ispod zemlje, taj veliki korijen. Kad je Allah ustabilio zemlju, oni su se zadivili brdima i pitaju ima li ništa jače snažnije od toga. Pa su dobili odgovor ima, željeza. Pa pitaju ima li šta jače od željeza, kaže ima. Vatra. Subhanallah. Ima li šta jače od toga, kaže ima. Voda. Jer sve kad gledamo, dakle i brda ova, međutim sa željezom, evo tunele prave ljudi, željezo vrte brda u Istanbulu su napravili, sad spojili ispod mora, skruo su dolje e, proveli tunel i sad povezan je europski i azijski dio. Dakle, željezom je i brda se provrte i zemlja dolje ispod, ali to željezo opet se topi vatrom, a vatra se gasi vodom. i li šta jače od vode? Ima. Vjetar. Subhanallah i vjetar, vidjeli ste tsunamije, vidjeli ste sad tajfune i na Filipinima što se sve dogodilo. Kako Allah i vodom i vjetrom i vatrom uništava i ljudski rod ne može puno šta učiniti kad Allah nešto odredi da se dogodi. Ali na pitanje ima li šta jače od toga i od vjetra. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukazuje na jedno djelo koje je vrlo interesantno. Znači sve ovo, koliko je snažno, jako, silno, on kaže ima čovjek koji daje desnicom, a da mu ne zna ljevicom. Subhanallah. Kakva je snaga potrebna da čovjek izdvoji metak na Allahovom putu? da udijeli sadaku. I to je burhan. Ja sam dokaz. Vjerujem. Iskrenosti. Ali na način da daje desno, a da mu lijevo desno. A ne ono dao pola marke E, kako si prijatelju, dobro, hvala Bogu, evo sad prošao baš pored jednog siromaha i hala, bilo je, dao pola pola to hvala bilo je, e. Dok si ispričao, gotovo. I čovjek je takav, slabaša nekada da se izbori sa svim tim. A što je Hafiz Čajlaković malo u o tomu pričao, kaže Serbija trebala biti i ja odlučim, pošto je važna Sergija, da će 50 maraka. I krenem od mihraba prema mjestu gdje treba Serbiju dati do pola džamije, kaže na pola džamije, pa znaš šta, ono šeitani, sad on sam sa sobom. Kažemo, možda bi dovoljno bilo 20 maraka jer i tebi treba, znaš, ono, dok sam došao, kaže, do onoga spao na pet kaže da je bila malo dalje, možda bi prošao i pored da ništa ne Kakav je čovjek? Dakle, to je ta naša borba unutarnja. Ti odlučiš u momentu učiniti hajde I svi mi to znamo, koji je iskren i dovoljan sam sa sobom da insan to analizira. Kad ti se pruži prilika da učiniš dobro djelo, ti odlučiš u momentu kad ti se govori da ćeš učiniti i dat sadaku. Ali nakon toga, onaj slučaj kada je u džami bilo predavanje, glad, teško vrijeme i Efendija je govorio o značaju sadake. I čovjek odluči, zna da u kućiluku ima porodicu koja je siromašna i on odluči, iako je Efendija pričao, kaže, 70 šeitana odvraćaju čovjeka od dobrog djela. Znači, 70 njih neka je Allahovo prokletstvo na njima, e, čovjeka da odvrate od tog dobrog djela i čovjek odluči, neće ni saslušati predavanje do kraja, nego odmah kući da podijeli vreću brašna, da pola da komši i njegove porodice, a pola će ostaviti Kad je došao kući, tamam da uzme ono brašno, kad žena, šta to radiš? Pa kaže, evo, da podijelimo. Pa ostavi, pa i nama treba, sad nemaš gdje kupiti, a djeca, kako ćemo? i na kraju ga žena I onda on ušaljivo, hvala Allaho da mi imamo puno sestara koje su velika podrška i e, veliki hajrat Fibije, ali ovaj primjer ovdje kaže, kad se vratio, pitaju ga, jesi uspio? Kaže, jesam uspio pobijediti onih 70 šeitana, ali dođe i mati i sve mi <laughs> snažan i izdrživ i sa svojom hanumom razgovarati, jer vrlo je važno da unutar naših porodica imamo, zato i govorimo, da su bili na predavanju Tomi Hanuma i on, vjerovatno bi skupo uradili to dobročinstvo. I zato nam je važno moja kuća, moja garaža, moja njima, moj dućan. I ljudi stalno vole da se fale ako nešto imaju da. A čovjek ima ono što pojede, pa se razgradi i prođe, ono što obuče i podere u dodjeće i ono što kao sadaku udijeli. To je naša dunjavka. Jer vidjeli smo na osnovu E, sudbina i primjera ljudi koji oko nas žive, koji su imali imetka, koji su imali e, u životu na Dunjaluku dosta sabrali Dunjaluka, ali nije bila njihova fakta Nego na kraju je to ostalo nasljednicima koji će to potrošiti, a koliko je, vidite, bilo vrijedno da i oni što više udijele, jer je to jasan dokaz Burhanu. O sabru dija, a strpljenje je sja. Subhanallah. Strpljenje. Bez kojeg čovjek ne može nikada biti dobar vjernik, niti stići do željenog cilja. Sjetimo se u kratkoj kuranskoj suri Vel Asr. Allah spominje četiri dijela ili četiri stepenice na putu do dženeta. Wal asr, tako mi vremena. Innel insane lefi husr. U istinu je čovjek na gubitku, to je svi ljudi gube. Dok se rodiš, svaki dan si sve dalje od datuma rođenja, sve bliži datumu dženaze svoje ili preseljenja na, na ahire. Ille levina amen. Ko jedino nije na gubitku? Oni koji vjeruju. Na prvom mjestu je iman. Prihvatiti kelime šehade. La ilaha Allah, Muhammed Rasulullah. Nakon toga, wa aminu saliha, I koji čine dobra djela. Jer se dobrim djelima potvrđuje ispravnost imana vjerovanja. Wa tevasau bil haq. I koji jedni drugima preporučuju istinu وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Džaba, imate ljudi koji deklarativno, jezikom, kažu vjeruju, ali ne potvrđuju to svojim dobrim djelima. Nije, nisu uspješni. Ima koji kažu, vjeruju i vidite da rade dobra djela, ali su nezainteresovani za sredinu oko sebe. Nije ni to dobro, jer treba preporučivati istinu. Treba govoriti unutar svoje porodice, unutar rodbine, unutar komšiluka, pozivati na ono što je hak, na ono što je istina. Svako od nas u skladu sa svojim mogućnostima. Što god insan ima više znanja, to je i veća obaveza. Ali i ono malo što imamo od znanja, da se potrudimo da, da, na najljepši način prenosimo istinu. Međutim, ako nemamo sabora, jer imate ljudi koji kažu, ja sam pozivao, pozivao i neće, kažu. I ja odnosno bez sabura, bez strpljenja ili imate ljudi koji počnu u toku Ramazana klanja, nastavi malo u ševalu, prorijedi, pa onda zulkade već i u zulhidže skoro skroz izlapi i nemate grđanje. To nije dobro. Tri su vrste sabura. Prvo je strpljenje u izvršavanju Allahovih naredbi. As-sabru ala ta'a da radimo ono što Allah od nas traži. Sjetimo se kako je bilo ove godine u toku Ramazana. Sehu rano, pa sabah rano, pa imate one koji su imali posao pa treba ići na posao, postiti dan koji je vrlo pa nakon toga e, iftar, pa Teravija, pa nemate vremena za spavanje nego malo. Ali evo vidite ko je izdržao, ko je bio saburljiv, Došlo je ovo vrijeme kad su noći duge i kad se može dugo spavati. A doći će i kabur, kad će sin sam odmoriti čekajući do, do sudnjega dana, ako budemo, dakle, za neke stvari vrlo je bitno u momentu kada se to dešava, tada biti strpljiv, izdržljiv Kako je bilo našim dedama, čuo sam za jednog hađiju iz Malina, išao je u željezaru pješke iz malina. Kada je noć duga, krene daleko prije sabah namaza. I onda kaže, na putu probije led, abdesti se na rijeci i na snijegu klanja sabah namaz i nastavi dalje putovanje gdje će raditi na A mi danas, šporeti dobri kamini, centralna grijanja, topla voda, sve nam džamija, evo, alhamdulillah, sa centralnim grijanjem, sa toplom vodom, svu ljepotu imamo njavuka, ali džabe ako neko nema e, tu jaku snagu i volju unutar sebe i samo da izdrži i da bude u ibadu. Druga vrsta samura jeste strpljenje da ne upadnemo ili ne činimo ono što nam je Allah zabranio. Salu ani me'asa. Čovjeku se ponudi prilika da zaradi novac i to veliki na lahak način, ali na nepošten. A on kaže, ne, hvala vam. Ja volje da živim umjereno, da skromnije živim, ali poštenim životom. Nego ne da Allah na nepošten način zaraditi novac. Ili Čovjeku se pruži prilika da počini zinalog, čovjeku se pruži prilika da uradi mnoge druge nečaste radnje, a on kaže ne. I tu treba imati samo. Treba dobro, kada ti se pruži prilika da učiniš nešto što ne valja, da tada dođe do izražaja ona najbolja strana ili vrlina i ličnost koju vjernik i vjernica posjeduju. I treća vrsta sabora jeste Strpljenje na iskušenjima na koja nas Allah stavlja. Da neko bude iskušan bolešću, da neko bude iskušan da izgubi dijete, da izgubi rano ženu, da izgubi roditelje rano. Dakle, strpljenje na Allahovoj odredbi, na kaderu. Kada mu Allah nešto odredi, da zna da je to njegova sudbina koju nije mogao promijeniti i zato mi stalno podsjećamo da poslanik sallallahu alaihi kaže ljudski vijek ne može produžiti ništa osim sadake. Wala je rudul qadra illa du'a, a Allahovu odredbu ne može odvratiti ništa osim dove. Sjećate se prije neku noć kad smo čitali, da kada čovjek uči dom, ili će mu je Allah primiti i dati mu to što čovjek traži od Allah. ili će Allah uzdići dom i ona će se susresti sa kaderom koji silazi sa neba, sa odredbom Allahom koja je trebala zadesiti čovjeka. I ta doba i taj kader se sukobljavaju sve do sudnjega dana. Subhanallah. Ili će Allah u dobu ostaviti i njene plodove dati čovjeku na sudnjem danu. Znači, mi smo uvijek na dobitku kada dobu uđemo. Ali ništa ne može promijeniti Allahov kader, Allahov odredbu, osim dobe. Zato je važno da u dobama budemo iskreni, da od Allaha molimo i zdravlje, i hajir, i bereke, dobro i ovoga i budućeg svijeta. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an je dokaz za tebe ili protiv O ovome bi mogli govoriti puno. Ako hoćemo da preispitamo svoj odnos prema Allahu ili koliko volimo Allaha, onda se zapitajmo koliko dnevno učimo Kur'an. Koliko vremena dnevno provodimo sa Kur'anom. Koliko slušamo Kur'an. Koliko čitamo prevod značenja Kur'ana koliko razmišljamo o kuranskim porukama, koliko se Kur'ana u svom životu pridržavamo i onda ćemo znati da li će Kur'an biti dokaz za nas ili protiv nas. Jer nam je Allah dao Kur'an koji je buden o šifa, uputa i lijek. Ko bude učio Kur'an, on će mu biti i uputa i lijek i sa Kur'anom čovjek putuje od vremena kada nije ni postojao čovjek, niti ljudski rod, niti dunjav, pa će sa Kur'anom putovati do vremena u kome sada živi i nakon toga će sa Kur'anom putovati i u budućnost. Jer Kur'an nam govori i o džennetu i o džehennemu. Zato, braćo i sestre, potrudimo se da svakodnevno makar jednu stranicu Kur'ana učiti. Mi smo presretni da sada u našem džematu imamo četiri grupe odrasli, njih 92, koji uče 26. šestoro ili sedmoro imamo u novoj grupi za sufaru i tri grupe koje uče Kur'ana. To nam je ponos. Drago nam je da imamo i do sada 30 srednjoškolaca na kursu Islama i nadamo se da će nam još srednjoškolaca sutra doći ako jer svi koji idu u srednju školu, koji su dobri učenici, dobro su nam došli. I drago nam je da u Mektebu imamo 187 djece. Tako da preko 300 osoba su aktivno uključene u aktivnostima na polju edukacije, na polju učenja i odgoja, i molimo Allaha da podari hajir i bereket, da to bude sebebom jednog pozitivnog uđenja, jer ono što nam je najdraže jeste da sad imamo kompletne porodice, gdje suprug i supruga idu u Mektebu za odrasle, gdje djeca koji su, koja su u srednjoj školi idu na kurs Islama, a ovi koji su u osnovnoj školi idu u Mektebu. Mi mislimo da će Onaj ko bude vodio računa o svom ponašanju, a ko da Kur'an u biti dokaz za njega. Da je Kur'an bio dio našeg života, da smo se po Kur'anu vladali, da smo Kur'an učili i ono što i dr. Ahmed Efendi kroz ovu tribinu iz oblasti tefsira, da ćemo, evo vidite, od početka Kur'ana, pa ako nas Allah poživi da stignemo do kraja Kur'ana, da će to biti jedna tako lijepa prilika da puno toga naučimo, a kada znamo da ćemo onda ako Bog da to i u praksi primitivati. I na kraju, evo vidite kako je kratak hadis, ali e, ovo je samo jedan dijelić koji smo mi uspjeli približiti. Na kraju kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kullu nasi Svi ljudi idu, žure, Subhanallah, ja sam bio u prilici posjetiti neke gradove u kojima ima puno stanovnika. Na primjer, u Istanbulu imate službeno preko 15 miliona stanovnika. U Kairu imate preko 20 miliona stanovnika službeno. I u tim velikim gradovima kad posmatrate ljude na ulici, Neko je visok, neko nizak, neko tanak, neko debel, neko crne boje kože, neko bijele, neko žute, neko obučen ovako, neko onako, neko pokriven, neko otkriven. Ali svi, samo pogledajte malo ljude kako se ponašaju. Ako ste nekad u prilici da u autu sjedite ili u autobusu ili da, a pored vas prolazi mnoštvo ljudi. Svako, ja sam se prije neko jutro smijao, Valjda kako je sad malo hladnije, pa u Sarajevu, u Vogošći su kratko stali, prolazi puno svijeta, izlazi za autobuse, ostavlja namaz, ko ostavlja ti, kćeri prije nego se udaš, otvori oba oka, a kad se udaš, jedno zatvori. Nemoj baš sve vidjeti. A opet je druga savjetova, kaže, sine, ti kad se udaš, radi sve onako kako ti oni kažu, pa će biti sve potvorno. Jer ako je insan mudar, ako zna fino, jer ko ulazi u konfrontacije, ko se svađa, ga i nema od njega ništa. Zato je bitno da razumijemo da je ljepota i slava u tome što nam pruža sreću i ovoga i budućeg svijeta. Što ne može na ovom svijetu čovjek biti nikada potpuno sretan ako nije u imanu, ako nije u vjeru. Što ne može pronaći džennet ni na ahiretu onaj koga ne pronađe na dunjavu. A jedino će ga vjernik ovdje pronaći u onom prenesenom smislu da je uvijek zahvalan i da će uvijek kazati, kao što smo vidjeli večeras, Alhamdulillah. Zato neka je na našem jeziku što više Subhanallah i Alhamdulillah. Slava i hvala Allahu. Da često Allaha spominjemo, da često Kur'an učimo, da dobra djela činimo, da u tome strpljivi, saburli budemo i da znamo da svaki dan svoju dušu izlažemo na prodaju, pa ćemo je ili otkupiti ili ja molim Allaha da nas pomogne, da naše duše svakodnevno otkupljujemo, čineći ono sa čime Allah zadovoljan. Molim Allaha da promijeni stanje u našim porodicama bolje da sačuva našu obladinu i našu djecu od svih poroka i da ih pomogne u izvršavanju i badeta i svega onoga sa čime će biti zadovoljan na sudnjem danu naš stvoritelj. Molim Allaha, drago, da zbliži naša srca, da se međusobno volimo i podpomažemo u hajru. Molim Allaha da odagna od nas šetanske spletke, i spletke naših neprijatelja i neprijatelja. Molim Allaha Đelešanu da pomogne muslimanima Palestine, muslimanima Sirije, muslimanima Egipta, muslimanima Burme, Kašmira, Afganistana i muslimanima na čitavom svijetu. Molim Allaha uzvišnog da nas pomogne da očuvamo islam u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini i da nas očuva u Bosni i Hercegovini i u islamu. Molim Allaha uzvišnog da nas pomogne da na najljepši način provedemo ovo svjetske dane živeći kao iskreni vjernici i molim Allaha da nas i usmrti sa imanom, da nas proživi u skupini sa vjerovjesnicima, iskrenim robovima, šehidima i dobrim robovima svojim. Dragi Allah, smilu se nama i našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem dan. Amin. Da vas Allah nagradi svakim dobrom i sada vas pozivam u našu imanhanu gdje ćemo uz i kolač biti prilici čala da nastavimo učenje Allahom da svakom السلام عليكم ورحمة الله رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري